بوك تو أونج ثلاثة عشر فعاليتلر الأعمال مارتا ne yapıyor? ماذا تفعل مارتا؟ O büroda çalışıyor. إنها تعمل في المكتب. O bilgisayarda çalışıyor. إنها تعمل على الحاسوب الكمبيوتر. Marta nerede? أين مارتا؟ Sinemada. في السينما. O bir film seyrediyor. تشاهد فيلما Peter ne yapıyor? ماذا يفعل بيتر؟ O üniversitede okuyor. يدرس في الجامعة O dil öğreniyor. إنه يدرس اللغات Peter nerede? أين بيتر؟ Kafede. في المقهى O kahve içiyor. يشرب قهوة Onlar nereye gitmeyi seviyorlar? إلى أين يودون أن يذهبوا؟ Konsere. إلى الحفلة الموسيقية Onlar müzik dinlemeyi seviyorlar. يحبون سماع الموسيقى Onlar nereye gitmeyi sevmiyorlar? إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Diskoya. إلى الديسكو onlar dans etmeyi sevmiyorlar. La yuhibbûne'r-raqs.